Thank you. Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan Jimatres Bapak Wawa, Jalan TGP Bojonegoro dengan cerita Koib Kui Ono. kedadian iki tak alami ing taun 2001. Wektu kuwi aku isih kerja ing perusahaan kayu. Aku duweni kanca kang seneng banget cerita babagan gaib. Amarga sering cerita masalah gaib, ndadekno aku pingin melu meguru. Pas ing wulan suro, aku mulai melu meguru lan diwejang limang dina suwene. Wektu kuwi guruku omong, "Iki wis wancine kuwe diuji, Aku banjur jawab, Nggih, kula ketah pripun? Kowe meditasi ing ngisor wit klampis kae le. Ya kuwi kang dadi perintahe guruku. Kuwi pas wulan purnomo. Lan wit klampis mau ing tengah sawah adoh banget marang kampung. Ewo semono guruku mantau teko adoh. Ing wengi kuwi hawa krasa adem banget. Sepi. Amung swara jangkrik sawah sing krungu. wis jam rolas suwe awakku krasa adem lan lemes ora ngerteni saka ngendi asale dumadan ana wong lanang tuwa ngadeg ing ngarepku Wong lanang mau mripate sipit nganggo jubah ireng, jenggote cendak lan gawa kura cilik. Wong tuwa kuwi takon. Aku banjur jawab, "Aku amung nglakoni perintahe guruku, Mbah. Yen oleh barang sing sampeyan jogo kuwi tak gawani." sawijining wong tua kuwi omong sumingkir sumingkir kuwi tanpa pikir doa aku banjur maca japa mantra saka guruku sumingkir sumingkir opo kang olodo lunga opo sing ora becik sumingkir sumingkir sumingkir sumingkir Ape kang ora becik perlu sumingkir saka kene sumingkir hitungan detik aku meletik ing buri. Aku keseper, ora bisa tangilan ora eling apa-apa. Wektu aku sadaran iso mbukak mripat sing ana ngarepku malah guruku. Wektu iku guru mesem banjur omong. Sedelo meneh wis wancine subuh, yen wis salat subuh nang enggal bali mulih. apa kang dadi omongane guruku amarga awakku krasa lempok lan sayah banget Dino terus ganti. Aku wis ngelalekno kedadian kuwi. Ing dina kemis dalu kira-kira jam 09.00 wengi aku lungguh ing teras omahku. Wektu kuwi kancaku sing jenenge Taufik teko. Aku lan dheweke ngomong ngalor ngidul suwe banget. Suwene suwe Taufik mau ngajak omong masalah gaib. Taufik yo ngomong yen dheweke weruh omah apik kang ora ana sing nggoni. Tapi yen dalu ana sing makri. Rumongso ketantang lan penasaran aku ngajak Taufik tumuju ing omah kuwi Ing kono aku disambut tapi marang waker kang jaga omah kuwi. Amarga waker e wis kenal karo topik, aku lan topik dijak mlebu ing ruang tengah. Aku banjur omong, "Pak, aku karo topik tapi uji nyali nek omah kene kira-kira sampean oleh apa enggak, Pak?" Waker kuwi banjur jawab, "Yen kuwi sakloron ragu-ragu luwe becik bali wae. Ning yen atimu wis mantep yo monggo kersa. Malah engko tak kancani." rumangsa dimanggakno aku lan Topik seneng banget. Ning anehi Topik malah milih ning kamar mandi karo lungguh silo. Lawa kere mau mlebu kamar ngarep karo ngunus krising jarene saka Kalimantan. Rumangsa ora oleh panggon aku banjur mlebu kamar tengah. lan ora lali aku maca japa mantra saka guruku. Wektu kuwi ning jero omah kono ya dadi peteng dedet. Amarga ora ana lampu kang cumlorot, ya lumayan suwe aku lungguh silo ing kamar tengah kuwi. Aku ngrasakno ana angin alus kang ngubet sak kiwa tengenku. jantungku tatapan hebat amarga aku murui wong wedok ayu slenden tembok karo nangis <laughs> takon. Sapa kuwi? Ning wong wedok mau ora jawab malah isih nangis. Tangisane kaya-kaya nyuwek ati. Sapa wae kang ngrungokke? Awakku lemes samerga wektu kuwi aku wedi banget. Bareng ana swara gaduh kaya wong kang dibanting. Wong wedok ayu kang nganggo klambi putih mau ilang musno. Aku banjur tangi gregat ngekake lampu. Jantungku tambah nerata prakaru-karuan. karuan amarga ngerteni waker omah kuwi ngletak ning isor klambi kang dinggo dadal duel aku lan topik banjur ngombe ni banyu putih marang waker mau sak bubare ngombe banyu putih waker mau ngomong yo lagi iki aku diajar marang makhluk gaib sing jaga omah iki Sakwise ngrungokno critane waker mau, aku takon marang Taufik omah iki. Lah kuwi weruh apa, Taufik? Taufik guyu banjur omong. <laughs> aku aman ning kamar mandi ora ana apa-apa ya mung nyamuk nyamuk-nyamuk tok sing akeh sak bare Taufik omong ngono dumadakan ana pewayangan ireng kang gedhe banget liwat ing ruangan kuwi Ngerteni kedadian kang kaya ngono waker mau bali njabut krese. Aku amung merem amarga wedi banget tapi yo tak empet. Sing banget lucune Taufik ngompol ing celanane. Ning wewayangan ireng kang gedhe banget mau amung liwat ora ganggu babar pisan. Sakwise aku krung talkin subuh banjur pamit marang waker mau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ning jero atiku ya duwe rasa ngesake marang waker mau. Ning wektu kuwi aku mung meneng wae. Tak kira cukup semene cerita saka aku kanggo pendengar jimat kabeh. Jimaters. Saka aku Ayai Wahwa Jalan TGP Bojonegoro bersama tim Jimat.